Ja by som sa na tvojom mieste, medvedík, tak veľmi nesmialo, kvik. Mm-hmm. Len si spomeň, ako to bolo ďalej, kvik. <laughs> My sme to videli. <laughs> My sme z okna hľadeli. Čo ste videli? Kam ste hľadeli? Brum, brum, no, e, teda... E... Kvák, Vary si zabudla? Myška nezabudla, ale okrem zahrčkaveného chvostíka o ničom neviem. Tak to ti musíme porozprávať, kvák. Brum, brum. Keď musíte, tak musíte. Vieš, to bolo tak, brum, brum. Keď ma Ela zavolala... Thank you. Macík! Macík, kde si? Tu si ty môj strapánik. Brum, brum, brum. A čakáš sám? Mm. Tak dobre, dnes pôjdeme len my dvaja a všetko, čo zažijeme, bude naše tajomstvo, dobre? Mm. <laughs> Ale teraz rýchlo, lebo pred odchodom máme ešte kopec roboty. Brum, brum. Sľubovala výlet. Brum, brum. A teraz vraj roboty. Brum, brum. To je celá Ela. Šijem, šijem pomaličky. Košielku a nohavičky. A ty, Macko, či choseť? Mm. Oblečiem ťa hneď. Teda, nie len, že má nový svetrík, teraz ešte aj košielku a nohavičky, klik, klik. Vidíte to? No a? Kvák, ty si minule dostalo novú vestičku a mašľu pod krk, <laughs> kvák. A do tých nohavíc by si sa aj tak nezmestilo, mé. Veď máš zahrčkavený chvostík, mé. Veľmi smiešne. Kviek, kviek, kviek. Teraz pekne po poriadku uvaríme kašu sladkú. Staň si, Macík, sem na kraj. Na mliečko mi pozor daj. Pred jedením člipky, čľapky umieme obe lapky. A potom ich do sucha uteráčik vyšúcha. Tak, strapánik chlpatý, nekvapni si na šaty, už ťa obed očakáva. Cukrí, koláč, biela káva. Tak, a teraz keď si slušne utrieme pusu, najprv ty a potom ja, môžeme ísť. Daj labku. Keby som vedel, kam šli, Quick Možno by mi ani ľúto nebolo, že som si zahrčkával chvostík. Kvik, kvik. Ja si myslím, kvák, že na budúce tam Ela zoberie trebár z mňa, kvák. A potom zasa teba, prasiatko. Kuj, a potom vás, capkou, kvák. <laughs> Ale keby sme vedeli, kam šli. Mohli by sme zajsť za nimi aj sami. <laughs> Vy máte hlavu asi len na parôžky a nie na rozum. Kvák, že sami? Kvák, veď by sme sa ele úplne stratili. Chcete, aby bola smutná? Kvák? <laughs> No. Nie, ale aj tak chceme vedieť, kam šlime. No, ale ak by som pod okno prisunulo stolček, klik, naň položilo kocky a navrh nafukovaciu loptu, tak by si odtiaľ spadlo, že by si malo nie len hrču, ale aj modrinu. Kvákaka, kváka. Ja si pekne sadnem na svoje miesto na policu. Kvák. Z nášho miesta na hornej polici? Mé. Predsa vždy vidíme cez okno. Mé. Tak čo? Vidíte? Vidíme. A čo vidíte, Kvík. Strýček Bodrík hľadí z kraja, kdeže idú títo dvaja. Op, op. Vezmite ma sebou tiež. Op, op. Nie, nie, ty pred budou lež. Aj hus vyšla spoza kríčka. Me, pozrieť bližšie na macíčka. Me. Ten chopáč aj rozpráva? Ga, ga, ga. Jaj, hus, Nebuď zvedavá. Stará koza od korita ani sa nič neopýta. Len na macka pozerá. Čože je to za zvera? Mé, a už došli k potoku. Mé. Pridaj macík do kroku. Lapka tmavá, nôžka biela, šup zmi rovno do kúpeľa. Aj chytro, aj pomaly brodili a plávali. Potom koprc na breh znova. Opáliť sa do kávova. Mé. Juj, nehoda veľká! Stiahla voda macíka. Všetky labky hore zdvihol. Bodrik, Bodrik, chytaj mi ho! Tak, tak toto bolo! Veru, tak, kuik, kuik. Eva len vzdychla. Takto smutný stúpame, za bodríkom gumame. Macková bunda bola ako myš. E, prepáč, myška, zmoknutá. A Ela šla do kúta. Tchau!